propisi borbi i propisanost džihada. Borba, oružana borba u islamu je vezana ili ide uz ustrajavanje na činjenju širka. Propisi borbi i propisanost džihada. وقاتلوهم borite se protiv njih kako puško قاتلوهم ne može perom ne može katl je ubistvo znači arapski termin katl ubistvo da tako قاتلوهم ubijajte ne može perom olovka mala ne može قاتلوهم borite se protiv njih sve dok ne nestane fitna šta je fitna ovdje Borite se znači, ubijajte i sve dok ne prestanu širk činiti. Sve dok ne prestanu i badet činiti nekome drugom ima Allah nas To je cilj džihada. Nije dovoljno samo čovjeku da kaže la ilaha illallah, pa tako, nego je potrebno da onaj koji kaže da radi po značenju la ilaha illallah. A samo la ilaha illallah u sebi znači, nosi značenje da se učini kufru ono čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Džihad je sve dok se sasvim ne od širka i ne prihvatite u ime. Ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala i kufr u ono što se obožava i čemu se ibadet čini mimo njega to je značenje riječi Teuhida la ilaha illa. Radi ove riječi, radi la ilaha illa Allah, isupkane su sabl i propisan je džihad i hijra. Propisan je džihad i hijra. Po ovoj riječi la ilaha illa Allah razdvaja se ono što je dobro od onog što je pogano i nečisto. Sa ovom riječju la ilaha illa Allah razdvajaju se dobri i loši Allahovi robovi. Sa ovom riječju la ilaha illa Allah zaštićena je krv i metak. I ova riječ, odnosno ova rečenica la ilaha illa Allah ona je raskršće između, znači raskrcin, raskrcnica, mjesto gdje se razdvaja put između mu'mina i mušlika. I na Dunjaluku i na Ahiru. I na Dunjaluku i na Ahiru. Ovo razdvaja se, sala ilaha illallah, razdvaja se njihov put, je još jedan dokaz da to nikako ne može biti neki zajednički put. Nego da je put muvehi da je jedan put, a put mušlika drugi put. I da se pravi put jasno razlikuje od krivi. Šehadet la ilaha illa Allah uči je na to da se čovjek pridržava ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Šehadet la ilaha illa Allah uči je na to da učini kufr u ono čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je osnova vjere i njen temelj. Zato je ova riječ, znači odnosno ova rečenica la ilaha illa Allah, o tako riječ Islama, ona je ključ, o tako, ključ za daru selam, ključ za daru selam. Šta je daru selam?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 nas sačuva od onih koji nas žele zaustaviti na ovom putu i usporiti da nas sačuva od onih koji nas žele u stranu zanijeti malo u kosu s ovog puta. Njega uzvišenog molimo da nas učvrsti i učini od onih koji će ga spresti čisti od širka na tevhidu i od onih koji će ovaj život skončati na pravom putu i na najbolji način i u najboljim dijelima ovaj svoj život završiti. Mi smo prošli put pri ove pauze govorili o jednoj vrlo važnoj stvari, a to je znači, vezano za propise hijđre, dokaze da je hijđra vađe, ili tako, sjećate se, zašto je hijđra propisana, ili tako, da je hijđra propisana radi toga da se napuste i ostave kjafiri, mušrici, fasici, ili tako, pa smo govorili o propisima da ima darul islam i darul kuf, ili tako, i da muslimani treba da žive u darul islam, a kjafiri u darul kuf, odnosno u darul harb, i da Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao da muslimani budu pomiješani sa kafirima, da se Rasul sallallahu alaihi sallam odrekao oni koji žive sa kafirima i nevjernici, da muslimani trebaju da budu s jedne strane, a nevjernici s druge. To su sve najnormalnije i najobičnije stvari koje trebaju da budu normalne svakom insanu. Tako. Međutim, nakon dugog vremena i dugog odsustva istinske dave i poziva istine, i nakon dugog boravka među nevjernicima i kafirima i suživota sa njima i odsustva živog primjera, tako, ljudima je sve to postalo teško, komplikovano. Ne mogu da do i da shvate da Allah s.a. baš od njih traži da ostavi svoje kuće i domove da je Allah subhanahu wa ta'ala žestoko kazni one koji nisu htjeli da ostave svoje porodice, žestoko kazni one čija srca se slomila kad su im se djeca i žene objesili na vrat i rekli nemojte nas ostavljati ovdje same da budemo izgubljeni, ostante sa nama u Mekke i tako dalje danas je ono što je jedan od velikih vađiva u ovom dinu, a to je hijđra, postalo nepopularno to spominje. I čim neko to spomene, odmah se smatra nekim sektašem, nekim ekstremistom koji sad nešto novo izmišlja u ovoj vjeri. Kao da islamski kalendar ne počinje sa hijđrom. Kao da nikad niste čuli za hijđru jedan od velikih vađiva, jedan od velikih vađiva. Čak dotle da je Rasul sallallahu s.a.v. rekao da hijđara više ono što je bilo prije nje. Šta znači? Da hijđara dolazi sa tobom. Ako se pokaju, moraš ostaviti taj džahilije. I otići od njega, ne I to su tako logične stvari. I tako se nakalemljuju, jel tako, na čistu fitru. I vidi se da je neprirodno svako drugo stanje. S druge strane, bez te hijđre je nemoguće da se počne postavi jedan drugi veliki vađib u ovom dinu. To je džihad kako, na koji način? I onda u ovoj atmosferi, kad mnogi koji se upuštaju u davu i bave se davu, a nemaju nikakve vizije, i njihovi pogledi su zamućeni, i mutni, i ne znaju šta hoće, i nemaju pojma kojim putem to treba da ide, i šta, šta u stvari treba da bude plod njihove dave, je tako? Osim što je mnogima od njih jasno da je cilj njihove dave da oni budu daje, tako? I da se ta nejasno stanje i dalje produžava, i što je najjasnije sve bolje sve bolja atmosfera za dan. Sve izvjesnije da neće biti velikih poremećaja i problema, je tako? I da financijska pomoć neće prestati dolaziti. A čim se čuje glas istine i počnu spominjati šariatski termine, kafir, munafik, širk, kufr, iman, hijra, džihad, Odma se naježi kosa na glavi i odma se počne s osporavanjem i odma počinju strahovi da neće sofra nekud pobjeći, da neće putevi, stabilni putevi, kako, preko banaka i računi se zalediti. A oni koji čvrsto vjeruju Allaha i upoznali su Allaha preko njegovih imena, najljepših imena i svojstava i koji čvrsto vjeruju da je on razik, onaj koji daje na fakt i da je on dhulkuvat il metin i da je on šedidul aiqab i da je on onakav kako je sebe opisao i koji su ga tako upoznali i koji čvrsto vjeruju u riječi uzvišenog u afisema i rizkokom uama tu adun i na nebesima vam je rizk i ono što vam je obećano, oni ne strahuju od ovih terminologije ove terminologije šedjetske, čak šta više čvrsto vjeruju bez, da bez toga nema davi i da bez toga nema selameta i da bez toga neće Allah ukazati na put da bez toga neće doći Allahovo svjetlo u srce pa da onda iz srca svjetli pa da se vidi razumite li braće što kaže onaj naš brat šejhovi moji razumite li bez svjetla se ne vidi pa kad ti Allah da svjetlo ti vidiš put vidiš kud treba ići i vidiš na putu raskršće i vidiš znakove putokaze i vidiš krivine lijevu i desnu Razumite, braći, ljudi koji nemaju vizije i ne znaju kod put vodi, strahuju od tog puta. Kako će krenuti kad ne znaju? Svaki put koji nisi išao i prvi put krećeš na njega, je li tako? i nepoznat, nemaš predstave, zdravuješ od njega. Zato molim Allah subhanahu ta'ala da nam podari besvira i da mi shvatimo šta je ova hijra i šta je ovaj džihad. I da mi shvatimo šta je na kraju ovog puta, a to je susret sa Allahom subhanahu ta'ala i svođenje računa, svođenje računa. Zato na kraju ovog govora o daru kufru i daru islamu, o vađibu napuštanja daru kufra, o vađibu napuštanja čak iako je islamska država, ako zavlada, zavladaju grijesi i munkerat, vrati i tako dalje. Javno se čine ti se da je vađu bi tako sredinu napustiti. Da čovjek bježi sa svojim dinom. Na kraju ovoga govori se o stanjima onih koji borave među mošnicima. Šta je sa njima? Pa ću ja ukratko samo reći nakon ovog malo dužeg neplaniranog uvoda. Kratko samo reći da insan ukoliko boravi među mušricima i nevjernicima, a može odatle da napusti, nije mu stadah, znači nije od onih koji ne znaju i ne mogu odatle otići, da je griješak i da ga obuhvata i riječ uzvišenog u suri Nisa inna alladine tawafahum ul melaikatu zalimi anfusihim oni koji su meleci usmrtili a koji su, se, koji su sebi volom učinili osim u slučaju da ispolje svoj din tako griješni su osim u slučaju da ispolje svoj din a ispoljavanje dina nije da javno obavi namaz ili nešto drugo nego ispoljavanje dina je alikum senatom da javno spočita svojoj rodbini, svojim komšijama i ljudima sa kojima živi njihov kufr. I da im kaže to što vi radite i to vaše stanje je kufr. I vi ste nevjernici i ostavite se toga i prihvatite se pravo kufr. E onda nije gdješ. Alhamdulillah, pa u našoj sredini kad ispoljiš svoj din, kad ispoljiš svoj din, nije došlo do to da ćete ljudi ubiti i duha su i zatvoriti. A na mnogim mjestima drugim jest. Na mnogim drugim mjestima nije lako ispoljiti din. Nije lako ispoljiti din. Ali kako dava ide i situacija se zaoštra. I koliko intenzivnija naša dava, toliko je intenzivnije i intenzitet njihovog neprijateljstva rast. Prema tome, znajte čemu ovo vodi. Zavizajte se. Znajte da će nas Allah s.a.v. istestirati i izvagati kako nam je ovdje. Vala nebelu vannakum mi ćemo vas sigurno iskušati. Dokle ide to iskušenje? Dokad? Kad te nareme, sve dok ne budemo znali el muđahidin. Sve dok ne bude alikum seram, ne bude znali ko su muđahidi, minkom osabirin i ko su oni koji će sebe. E za taj trenutak I za taj dan pripremajte srce. Za te ispite pripremajte srce. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti hrabrost i nepokolebljivost i razboritost u osvjetnim trenucima. Znajte da na ovom putu će uvijek biti oni koji će nas ostavljati i napuštati, ostavljati na cjedu i napuštati. Znajte da će biti mnogo onih koji će se okretati protiv nas i sa nama se razilaziti oko ovog puta i dječi je nam šube ubacivati u ispravnost i istinitost ove stazine. Zato ne kolevajte se a mi večeras uz Allahovu pomoć počinjemo jedno veliko poglavlje pri kraju ove knjige. Tako, ova knjiga ovako crvena, ali ne smijete, treba da bude crvena. Bravo. A, na kraju ove knjige, pri kraju, kaže propisi borbe i propisanost džihada. Prvo, borba, oružana borba u islamu je vezana ili ide uz ustrajavanje na činjenju širka i neće se podići sablje sa neprijatelja. Šta znači podići sablje sa neprijateljem? neprijatelja? Zaustaviti od njih, jel tako? Stalo će se na njih spuštat, jel tako? Sve dok se ljudi sa svim ne odreknu od širka i ne uspostave tevhid. A neće uspostaviti tevhid dok se sasvim ne očiste od širka, jel tako? Širk i tevhid to nikako ne može jedno s drugim. Tako, nimalo se ne može pomiješati. Znači, džihad je sve dok se sasvim ne očiste od širka i ne prihvatite teuhid. Pa ćemo večeras u tom poglavlju i dokle Allah subhanahu wa dadne od svoje blagodati. Ima još četiri znači naslova u ovom poglavlju uz Allahovu pomoć. Ako ne stignemo, što ne stignemo večeras, stićemo. Kaže u ovom prvom poglavlju znači da je borba vezana ili ide uz ili traje ili borba je propisana ili veže se za činjenje širka. Činjenje širka. Pa kaže ibadat samo Allahu subhanahu wa ta'ala i kufr u ono što se obožava i čemu se ibadat čini mimo njega, to je značenje riječ tevhida la ilaha illallah. Radi ove riječi, radi la ilaha illallah, isupkane su sablje i propisan je džihad i hijra. Propisan je džihad i hijra ili hijra i, i džihad. I radi ove ili po ovoj riječi la ilaha illallah razdvaja, razdvaja se ono što je dobro od onog što je pogano i nečisto. Razdvajaju se dobri i loši Allahovi robovi. Sa ovom riječju la ilaha illa Allah zaštićena je krv i imetak. I ova riječ, odnosno ova rečenica la ilaha illa Allah, ona je raskršće između, znači raskrsnica, mjesto gdje se razdvaja put između mu'mina i mušrika. I na Dunjaluku i na ahiret. I na dunjalku i na ahiret. Pa ovo razdvaja se, sa sala ilaha illallah, razdvaja se njihov put, je još jedan dokaz da to nikako ne može biti neki zajednički put. Nego da je put i muvahida jedan put, a put mušnika drugi put. I da se pravi put jasno razlikuje od krivog. I svaki put na kojem nema te jasne razlike i ne ističe se jasna razlika mu'mina i muvahida od mušnika, to ne može biti pravi put. Svaka dava koja nije jasno različita od svih ostalih. To nije dava na pravom putu. To nije dava na pravom putu. Zato kaže dalje, svi učenjaci se složili da je zaštita imetka i života u islamu, znači robova, se zasniva na sljedećim stvarima. A to je da ispuni teuhid, da dođe sa teuhidom, jel tako, i da se drži propisa teuhida uz ostavljanje širka. Pa kad neko odbije da izvršava propise islama, ili neke od njih, borba ostaje propisana protiv njega po iđmao. Po iđmao. Kroz ovo se je jel tako, da puko priznavanje dva šehadeta, jel tako, puko izgovaranje dva šehadeta, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, neće zaštititi onoga ko dođe sa tim šehadetima na duže vrijeme, je jel tako, ili neće ga zaštititi trajno. Onaj ko dođe sa šehadetom, šehadet ga neće zaštititi trajno, osim ako poslije toga dođe sa onim koji proizilazi od propisa iz tog šehadet. Ako dođe sa izvršavanjem propisa koji proizilazi iz tog šehadet. Zbog ovoga je uspostavlja rat, da tako? I zbog ovih stvari su bile fitne između imama Mohameda ibn Abdul Vahaba i njegovih unuka sa onima koji su im se suprostavljali. A to je zbog tevhida, je tako? I oko tevhida su se sa njima spo, sporili. Sukov je bio oko tevhida. Dalje kaže ših Abdulatif ibn Abdurrahman, Allah se smilova ova dvojci, šehadet la ilaha illa Allah uči je na to da se čovjek pridržava ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da učini kufur u ono što se čemu se ibadat čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je osnova vjere i njen temelj. Zato je ova riječ, znači odnosno ova rečenica ra ilaha illallah, je tako, riječ Islama, ona je ključ, je tako, ključ za daru selam, ključ za daru selam. Šta je daru selam? Džen, je tako, to je ključ dženneta. I ona je rastavljač između kafira i mu'mina, među Allahovim robovima. I zbog ove riječi su uzdignute sablje i propisan džihad i po ovoj rečenici, odnosno po la ilaha illallah, razdvajaju se, je tako, dobri i loši robovi Allahovi. Sa ovom riječju je zaštićena krv i imetak kaže šejh Abdulrahman ibn Hasan rahmehullah Allah subhanahu wa ta'ala je naredio borbu protiv mušrika dok se ne pokaju od širka i dok sva svoja djela odnosno svoje ibadete ne budu činili samo Allahu subhanahu wa ta'ala i dok ne uspostave namaz i ne budu davali zekat pa ako odbiju nešto od ovoga ako odbiju sve ovo ili nešto od ovoga nastavlja se borba protiv njih po iđmao. Znači, bez ikakvog razilaženja među učenjacima. Kaže šejh Suleman ibn Abdullah u komentaru Kitabu Tevhida tevhida. Tev tevhid napisao šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab. Kaže, ko kaže la ilaha illa Allah i učini kufru ono što se, čemu se ibade čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala u poglavlje. Znači, poglavlje ovaj hadith. Ko kaže la ilaha illa Allah i učini kufru ono što se, čemu se ibade čini mimo Allaha, kaže, znaje da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadithu zaštitu, znači i metka i života zasnovao na dvije stvari. Prvo, da kaže la ilaha illa Allah, a drugo, da učini kufru ono čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Pa nije dovoljno samo čovjeku da kaže la ilaha illallah, no tako, nego je potrebno da onaj koji kaže da radi po značenju la ilaha illallah. A samo la ilaha illallah u sebi znači nosi značenje da se učini kufru ono čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažem ja, ovo je bio u kitabu tevhid, pa onda on kaže u komentaru na to, kaže, sva ulema se složila oko ovog značenja. Da bi čovjeku bio zaštićen život i imetak, jel tako, mora doći sa tevhidom i držati se propisa Tevhida i ostaviti širk i napustiti širk. Mora se odreći širka. Kako? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ Borite se protiv njih. Kako? Uškom. قَاتِلُوهُمْ ne može perom. Ne može. Katl je ubijstvo. Znači, arapski termin katl ubijstvo. Je tako? قَاتِلُوهُمْ Ubijajte ih. Ne može perom. Olovka mala. Ne može. قَاتِلُوهُمْ Borite se protiv njih. Hatta. Hatta Ovdje u, u ovom kontekstu određen je cilj, kraj, svedok, da tako? U ovom kontekstu znači kraj, cilj, svedok, šta? La tekune fitna. Svedok la tekune fitneton. Svedok ne nestane fitne. Šta je fitna ovdje? Širk. Borite se znači, ubijajte i svedok ne prestanu širk činiti sve dok ne prestanu ibadet činiti nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ti džihad krajnji. Znači, borite se protiv njih sve dok ne nestane fitne, sve dok ne nestane širka u Allaha subhanahu wa ta'ala. I dok ne bude vajakuna dinu i dok ne bude vjera din kome? Allah. Ali ovdje u ovom ajetu u drugom ajetu وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ I dok ne bude vjera Allahu ovdje وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. Sav din samo Allah. Sav din samo Allahu. Nikome više. Sav din. Kullu. Znači nije rečeno dok ne bude nešto vjeri. Ne, ne. Sav din. Sva vjera dok ne bude samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa inin tehu fa inna Allah bima ja'vilune basir. Ako oni prestanu, Allah subhanahu wa ta'ala dobro vidi ono što oni, što oni rade. Kaže u komentaru, fitna je ovdje širk. Jel tako? Pa ovaj ajet upućuje na to da je sve dok postoji imalo širka, da ostaje borba. Da ostaje borba propisana sve dok ima imalo širka. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ Opet qatil. Znači nije mudrovanje ni ovim ni onim, nego željezim. Tako ubijajte ubijajte ih. Prema tome, isto tako, ajte u suri Teube, fa idan salaha al-ašfaru al-hurumu faqtulu al-mušrikine hajte vajetu muhum, pa kad prođu svijeti mjeseci, ubijajte mušrike gdje god ih sretnete, wa huduhum, vahsruhum, vakudu lahum kulla marsad, uzimajte ih, hapsite ih, opkoljujte ih, zasjede im pravite, jel tako? Fa in tabu wa aqavu sa. Sve dokad, sve dok se ne pokaju, od čega čirke. Znači, nema prestanka borbe dok ne prestanu sa širkom. I onda kad se pokaju od širka, tek onda, znači, u akavu sara. Onda nek klanjaju. A nije, čini širki klanjaju, ne vrijedi. Moraj prestati svoj. Prvo, pokaja se, fintavu, da se pokaju širki, u akavu sara, i uspostave namaz, u atu zekat, i budu davali zekat, fe hallu se bilam. Onda ih pusti oprostite, oslobodite im onda put. Tak, pustite ih slobodno da idu svojim putem. Inna Allah gafur rahim. Allah je onaj koji je gafur, prašta i koji je rahim, koji je milosti. Koji je milosti. Ovo je jasna borba sve dok ne nestane širka. I to bi bilo dovoljno. Samo da je to rečeno, je li tako? Ali usto još rečeno i dok ne bude sva vjera Allah. I dok ne bude sva vjera Allah. I kad na ovaj ajet vratimo našu stvarnost, onda te sve postane jasno. U sekundi sve shvatiš. Sve ti je jasno. I gdje je ko i šta ko priča i kud je ko krenu i šta ko radi, sve jasno. A i naše stanje ukupno ti postane jasno. I naše stanje ukupno ti postane jasno. Pa kaže, dalje u komentar. pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio borbu za radi čega? Dok se ne bude uspostavio tevhid i dok se ne ostane širk i dok se ne uspostave ša'airu din, dok se ne uspostave propisi vjeri, a vahira, vanjski, vidljivi, očiti propisi vjere. Pa kad to urade, onda im oslobodite put. Pustite ih slobodno da idu svojim putem. A kad god to odbijaju, ili nešto od toga, ovo posebno zapamti, dokle god to odbijaju, ili nešto od toga, ostaje borba po iđmao. Po iđmao. Znači, nema nikakvog pametnjakovića da se s ovim raziđe. Tako, niko ne. Niko se s oko ovog pitanja. Makar rekli, i makar ti koji neće tevhida sasvim i koji neće da uspostave sve od vjere nego hoće samo nešto, makar govorili la ilaha illa. Kaže u oba sahiha od Abdullah ibn Omara da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam naređeno mi da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoči la ilaha illa Allah. Wa anna Muhammad ar-Rasulullah. Wa yuqimu sara i uspostavi namaz u to zaka i daju zaka. Fa idha fa'alu kad to urade asamu minni dima'ahu wa amu'alahu illa bi haqqiha. Zaštitili su od mene svoje živote i svoje imetke osim sa pravom čega? Islama. Osim po pravu Islama. Osim, no tako, po propisima islam wa hisabuhum ala Allah a njihov račun, odnosno račun će im svesti Allah subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadith kao i ajet u suri Bera'a odnosno u suri Tauba, objašnjava radi čega se vodi borba protiv ljudi, radi čega je propisan džihad protiv ljudi u početku, je tako? I šta ljudi treba da urade da bi prestala borba protiv njih, je tako? Pa kad to urade, je tako? Kad urade to i poslije toga ne učine ništa što narušava ovo što su prije uradili, znači ne, ne ponište to ni svojim riječima, ni svojim dijelima, je tako? Ovo je znači njihova potvrda da su ušli u islam, je tako? A ako ponište i poslije toga, izgovoriš riječ žadeta i poslije toga opet urade širk ili neće da izvrše sve ono što je islamom propisano, neće da uspostave sav din Allahu, ostaje vađi borbe protiv njih sve dok to ne urade, sve dok sva vjera ne bude Allahu subhanahu wa ta'ala. Na primjer, na primjer dođu ljudi po sljedeće la ilaha ilu, tako? I uspostavit će oni i namaz, je tako? Da će i zekat, ali odbiju nešto od islama. Neki propis, neće da prihvati. Neki odvađi, bilo koji. Šta je sad sa njima? Borba se nastavi. Makar svjedočili da ilaha ilallah i makar klanjali namaz. Makar klanjali namaz. Kao što se desilo, u nastavku ćete vidjeti, odmah posti Rasula sallallahu alaihi sallam. Šta je se desilo? Gdje su i dalje ljudi klanjali namaz. I dalje svjedočili da ilaha ilallah. I dalje svjedočili Muhammedu Rasulullah. Ali ne damo zekat. Šta je bilo? šta je se desilo? Došao Ebu i rekao, de, lijepi moji, pa vidi kakvi smo bili dobri ahbabi do sad. Pa nemojte, pa je tako bilo? Dragi moji prijatelji, pa šta vam vi? Pa nemojte, pa što ste se naljutili na nas, je tako bilo? Nije tako nego je odmaj suka na sabnu. Odmaj suka na sabnu. Pored toga što je Usama ibn Zaid otišao sa vojskom Rimljanima. Pa su ashabi se dvomili da se vrati ta vojska. Ne, ne, ne. Ono što je Resul sallallahu alaihi sallam naredio, ima da se sprovede. Ovaj nek ide svojim putem. A ostali nasavlje. Pa kad su ovi vidjeli da i ovaj ode na Rim, a i ovi se spremaju na nas, znači ovi stvarno silni, pa tako s ovima nema šale. Pa je to bio moment umjesto što su svi očekivali da će biti moment podstreka i ohrabrenja za, za one koji ne daju zekad, To ih je baš potuklo moral im do kraja oduzelo, kad su vidjeli šta se radi. Tako se brani ovaj din, tako se bori za uspostavljanje ovog dina, za uspostavljanje ovog dina. I to je put čega? Ovog dina, pravi put. Put ehlu suneta vol džemata, nazovte ga kako god hoće. A ovi danas koji se busaju da su ehlu sunet vol džemata, mi ne vidimo da su na putu Ebu Bekr. Ili Ebu Bekr nije bio na putu ehlu suneta vol džemata ili oni nisu. Nešto, jer nisu na istom putu očito. Nešto se tu ne slaže, a nama je jasno šta je po pitanju, ali ovako formulišemo stvari radi njih. Nek malo razmisli o sebi, o sebi, nije ove bube, nije ove bube kru, nego o sebi. Prema tome kaže, čak šta više, ako uspostave i potvrde pet ruknova islama. Koji pet ruknova? Šehadet, namaz, post, zekijat, hađ, jel tako? I izvršite sve to. Međutim, neće da uzmeju abdesta ili nešto slično. Ili neće da se čuvaju neki harava kao što je kamata ili zinaluk ili nešto slično. Vađib je da se vodi borba protiv njih. Vađib je da se vodi borba protiv njih. Ovdje kaže neće da se čuvaju neki harama. Neće da se čuvaju. Braćo, neće da se čuvaju. Daj, daj, daj ovi samo neće da se čuve. A šta je s ovima koji te harame javno pohalaljuju? I svojim zakonima propisuju i odobravaju i brani. Propišu i onda te tjeraju. I ne samo to, nego tim harama. Drugo je, znači, evo, o ozakonili smo dozvoljeno djepedelu. E, to je dozvoljeno. A s druge strane propiše zakonom moraš učiti muziku. Moraš nemaš izbor, moraš. Braći, shvatate li o čem se radi ovdje? Zakonom te obavezuje onim što ti Allah zabrani. I onda, kad neko podigne glas protiv toga, gdje mi recite, ko se prvi oglaša? I kome se prvo neko striži ko se na glas? I dlaka na brade ako ima. Sve mu se neko striži. Odmah se, oni prvi buni. I braćo, neće takvi ni pred kim da se identifikuju sa tobom toj borbi. I strahi i stid da budu u tom safu ili u tom taboru koji diže glas protiv toga. I znajte da je ovo krupna stvar. Tako mi je Allaha krupna stvar. I ljudi nas svojim zakonima obavezuju na haram. I mi sjedimo i šuti. Ne ja vezu. A ovdje kaže, bi je džihad i borba, i kital kad neće da se čuvaju harama. Kod njih je zvanično da je to haram. Da tako, propisi tako, ali neće, ne, nisu oprezni, neće da se čuva i ne obavezuju se da će to zabranjivati, ispraćavati. bi je borba protiv njih i to poizmao i neće ih zaštititi ilaha illallah. Niki ostali propisi islama koji izvršavaju neće i zaštiti. Neće da se čuvaju kamate iz inaluka, a klanjaju, postoje, sve džaba. Džihad se vodi protiv njih. I ovo je nešto što ti posebno objašnjava šta znači la ilaha ilom. I da nije cilj kuko izgovaranje la ilaha ilom. Jer ona neće zaštititi onoga ko dozvoli ono što je zabranjeno ili odbije da izvrši ono što je naređeno, kao što je abdest na primjer, nego će se voditi borba protiv njega. Kako će onda la ilaha illallah zaštititi onoga ko čini šir? Ili ga voli, ili ga hvali, ili hvali one koji taj širk čini. Kako će ga zaštititi? Kako će zaštititi onoga ko prijatelji sa mušicima? I pravi prijateljstvo na osnovu toga, tako? I neprijateljski se odnosi prema onima koji neće da čini taj širk. I kako će zaštititi la ilaha illallah onoga ko mrzi teuhid i kome je najmrže kad se govori o tome da ibadet treba činiti samo Allah subhanahu wa ta'ala. I odriče se toga. I bori se protiv muvahida. I ne samo to, nego tekfir je one koji su na teuhidu i odraća od Allahovog puta, kao što je na primjer slučaj sa onima koji ibadet čini na kaburovima. A mi možemo produžiti ovdje staviti zarez umjesto tečke i onima koji na velika vrata ulaze u parlamente kao zakonodavna, je tako, pod navodnim znacima, ustavotvorna tijela, je tako, iz skupštine i redom još da nabrojimo ove aktualne. Zavisite kako da njih zaštiti la ilaha illallah. Wallahi neće ih zaštiti ako nas Allah pomogne svojom pomoć i vjernicima. Neće ih zaštiti. I ništa im neće vrijediti. I lakanje kako naš narod kaže, neće da im neće koristi lakanje dok ne budu se ostavili širka i ne budu uspostavili din kullu lilna. Da bude sam Allahu subhanahu wa ta'ala. Svi se učenjaci složili da onaj ko kaže la ilaha illallah, a usto čini širk, da se protiv njega vodi borba sve dok ne uspostavite vahid. A neće uspostaviti vahida dok se ne ostavi širka kaže šejh Hamed bin Nasir bin Muammar rekli su učenjaci Allah im se smilovao kad kafir kaže la ilaha illa Allah šta biva sa kad kafir kaže la ilaha illa Allah on je počeo da se štiti ušao je znači počeo je da se štiti da se štiti svoj život i svoj imetak kad kafir kaže la ilaha illa Allah onda je važno da se sustegneš od njega je tako ne smiješ ga sad ubiti je tako I ne smiješ mu i metak dirati. Pa tako, počinje da se štiti. Pa ako upotpuni to la ilaha illallah i ostvari ga, znači jur, postavi sav din, upotpunio je svoju zaštitu. Ako ne upotpuni, ponovo je srušio ono što je bio već počeo da uspostavlja. Ako ne upotpuni svoj din, da tako ponovo će srušiti ono što je bio počeo da izgrađuje svoju zaštitu. Tako? Nećemo vrijediti la ilaha Kao što je Resul sallallahu alaihi wa sallam je govorio određene hadise za određeno vrijeme. U jednom hadisu kaže naređenom da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu la ilaha illallah. Da, da znaju muslimani, znači ako kafir kaže la ilaha illallah, da se sustegnu od njega. A zatim na drugom mjestu kaže u drugom hadithu, jel tako, naređenom da se borim protiv ljudi dok ne posvjedoči la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah i dok ne postave namaz i ne budu davali zekja. Pa onda objasnije šta na ovom drugom mjestu, u drugom hadithu, šta? Da nije dovoljno samo la ilaha illallah, nego treba i to da upotpune sad i namazom i zekatom i tako dalje. U onom hadithu koji je spomenut kao poglavlje u Kitabu Tevhidu i dok čovjek ne učini kufr u ono čemu se čini ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jel tako? Pa onda ovi hadithi upućuju na to da potpuna zaštita, jel tako, neće se steći osim sa očitovanjem šehadata la ilaha illallah i upotpunjavanjem dina. Nema potpune zaštite bez toga. Nema potpune zaštite bez toga. Kao što se desilo Ebu Bekr Esidiku radijallahu an, kad su ovi rekli nećemo davati zekat i kad je Ebu Bekr radijallahu an rekao dobro, onda ćemo voditi borbu protiv vas, neki ashabi u početku to nisu razumijeli. Pa je Omar radijallahu an rekao, zar nije rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, naređenu da se borim dok ne budu, tako dok ne posvjedoče la ilaha illallah, jel tako? Muhammedu Rasulullah, pa je rekao Ebu Bekr, jel tako? Jeste illa bi haqqiha, jel tako? Na kraju haditha, osim sa njenim pravom, a zekijat je od najvećih prava Islama, i tako mi Allah, boreću se protiv protiv njih sve do zadnje uzde devije, uzice devije, jel tako, koju su davali Rasulu sallallahu alaihi sallam, imaju imeni da daje. Znači nije zbog uzice i nije to zbog te devije, jel tako, nego zbog uspostavljanja dina. Ako je zekajat od dina, ima da se uspostavlja. Ima da se uspostavlja. Onda objašnjava stanje nečda, jel tako, vraća se na stanje nečda, kako je njihovo stanje bilo, pogotovo pustinjaka koji su živjeli na području nečda. Kaže, nisu se osvrtali na šerijet. Nije bilo briga za šerijet, jel tako? tako? Niti u ibadetima, niti u nečemu drugom od propisa islama, je tako? Niti u imecima, niti u braku, niti u talaku, znači u rastavljanju braka, niti u nasljedstvu, ni u čem nisu se osvrtali na šarijet, je tako? I bili su u velikom zlu. Između samih sebe su se ubijali i stalne ratove vodili i krv jedni drugi ohalaljivali, je tako? Pa kad je počela ova dava, koja dava? Dava šehe Muhammed ibn uz postavljanje džihad protiv koga? Protiv njih, protiv njih takvi, je tako? Džihad, je tako? I pozvani su u islam i voćena je borba protiv njih sve dok nisu uspostavili din onako kako treba, u cijelosti. U cijelosti. Objašnjava znači da je to bila ta situacija. I to je situacija radi kojeg pripisuju šehi Muhammed ibn Abdullahab, šta? Da je ubijao muslima. Znači kako su ti muslimani uzimali. E sad ovi beduini, je tako, ovi beduini u Neđdu, je tako, Prepoznajete li? Svi su prešli kod nas. Svi. Tamo uspostavljeno dava še Mohamed ibn Abdullahi, one svi pobjeli kod nas. Evo ih. Uzbiljno, pogledajte oko nas. Svi ovi, evo, beduini. Nit se osvrću na Allahov zakon i propise u ibadetima. Nit u, u nasljedstvu. Nit u imecima, u imovinskom pravu. Niti u trgovini, niti u rastavi braka, niti u bračnom pravu, niti u krivičnom zakonu. Ni u čem, ni u čem. I opet ako neko kaže, slučajno, šaplje negdje da su to kafiri. Teško njemu. Teško njemu danas. A ako sutra podigne na njih sablju, stavit će onda za njega. Ili će onda jezici utihnuti. Jer sablja mora biti oštra. Tako, onda će možda utihnuti. I to će vjerovatno biti bolje vrijeme. Allah najbolje znao. Dobro, hajde, čao. Znači, i onda se vodi borba protiv njih sve dok ne uspostavi din, je li tako? Sve dok ne uspostavi din. Kaže še je Bubotin, še je Mohamed ibn Abdullaha, vodio borbu protiv onoga koji se bori protiv njega. Ne zato što su oni njemu odupreli kao vladar, nego da ostavi širk i da se klone munkerata. I da uspostavi namaz i da daju zekija, znači da uspostavi din. Ovo sljedeće poglavlje nadoveze se na ovo i dijelom poravlja ovu činjenicu na koju sam insistirao sad u prvom dijelu a to je dok se ne uspostavi sva vjera, borba traje. Je tako? i zanimljiv je citat ovdje šehehu Islama ibn Temije rahmehullah gdje on govori o Tatarima. Tako, kažu, nemate vi dokaza i koji od uleme je sa vama, naša. Allah je sva ulema on govori o Tatarima. Kaže, oni su izgovaraju šehadat i pripadnici šehadat, jel tako, la ilaha illallah, govori. I uspostavili neke propise šarijata, jel tako? Ali on ovdje posebno njih ističe i posebno govori za njih, jel tako, da je obavezna borba protiv njih. Čuj, borba protiv njih. A muslimane, istorija bruji kako su Tatari prihvatili islam je tako, tako? Isto kao i neki sa estrade što su prihvatili islam. U stvari, estrada je prihvatila islam. Znaš, isto kao demokratija kad primi islam. Filozofija primila islam. Sve kroz istoriju primilo islam. I na kraju su rekli i socijalizam primio islam. I to je islamski. Sve je to islamski. Je tako? Tako i muzika odjednom postala, umjesto da bude šeitanska, kao što je poznato, je tako da je šeitanska i bila čitavo ovo vrijeme, stoljećima šeitanska, sad odjednom islamska. Je tako? Što neki onaj tam rekao, la ilaha illallah, i uspuno put na nekoj turneji zaradio para, pošao na hađ i sad pecaš. E, to je za one koji trebaju da provjere dioptriju. A onima kojima Allah spano tajala dao svjetlo, oni vide da je to sve kao ovi tatar za koji kaže šehr Islam, vađib je džihad protiv njih. I kao što kaže Mufessir ibn Kathir, rahimahullah, vađib je borba protiv njih sve dok ne bude sva vjera Allahu, a ne dio vjeri, kao što je bilo kod Tatara. A tako mi Allaha, Tatari su više vjere bili uspostavili nego ovi danas koje mi, na koje mi upiremo prst. Nego ovi danas na koje mi upiremo prstom i nego ovi danas na koje je ovaj govor usmjer. I onda kažu prvo iz očitog gafleta i neznanja, odnosno pravljenja da se, da se ne zna da tako kažu nemate dokaza, a onda kad i postane stid govor da nemate dokaza, imate vi dokaz, ali treba neko taj dokaz da vam opečati od, od mučenja, kaj je tako? I onda kažemo, subhanallah, pa ovaj din nije od juče, Ovaj din je poznat 1400 godina, to je praksa duga, istorija. Duga, kako može neko da ne vidi šta je ovaj din, ako hoće da vidi? pa govori o tem. I onda navodi iste ove stvari. Ništa ju neće vrijediti što oni izgovaraju šahadet i izvršavaju neke propise islama. Jer je Ebu Bekr vodio borbu protiv onih koji su izgovarali šahadet i izvršavali neke propise islama, ali nisu htjeli da daju zeke. Ali nisu htjeli da daju zeke. I onda kaže, po je radila sva fukaha poslije Ebu Bekra. Svi učenjaci Islama su poslije tako radili. I ova borba Ebu Bekra radi Allah van. Kod čitavog umeta se ističe kao njegov najveći podvig i najveći doprinos za dinu Islam. I zaista jest. Šta bi mi danas da nema, da nema tog slučaja? Allah je mudar i sve sa mudrošnjim stvara. Da nema tog slučaja Ebu Bekra. Kako bi i ovo malo ljudi što hoće da gleda, kako bi im otvorili oči čime? Ali ovaj slučaj Ebu Bekra očit i kristalno jasno. I tim putem je išla zbog kraha iza njega. I tako govorila. Pa ćemo za Allahovu pomoć o tome sljedeći put još malo, pa ćemo za Allahovu pomoć govoriti o još nekim sebebima radi kojih je obavezna borba, pa ćete vidjeti radi čega je sve obaveza da se vodi borba protiv nekoga, je tako? I na kraju objašnjenje nekoliko mesela važni, a to je zašto je Rasul sallallahu alaihi sallam kritikovao Usamu bin Zeyda kad je ubio onoga na bojnom polju nakon što je rekao la ilaha illallah, kako to razumiti, šta to znači? znači zatim isto tako da džihad nikad umet neće biti oslobođen džihad mesela nikad umet neće biti oslobođen obaveznosti džihada i nikad neće imamet biti ispravan bez džihada imamet kakav opšti imamet je tako opšti imamet se neko proglasi islamski vladarom je tako i da uzima prisegu od ljudi nikad neće biti on ispravan imam niti zaslužuje da bude imam muslimana i njihov vladar ako ne uspo postavi, ako nas postavi džihad, pa ćemo to o tome govoriti. Zašto ovo spominjemo? Zato što je danas prisutna šuba, kao što je i prije bila prisutna šuba. Koja? Kažu, nije vam ispravan džihad. Zašto? Zato što nije sa imamom. E, uzdobu. Ne. Nego nema, nije nema džihada bez imama. Nije istina. Nema imama. Nego nema imama bez džihada. Nije imam ko ne vodi džihad. Pa ćemo to, inša Allah, za lahu pomoć. Tako Allah, da bude života i zdravlja, pročitati uz Allahu pomoć. I na kraju još o ridetu i mi smo završili znači ovu debelu crvenu knjigu, a nakon toga ćemo se vratiti na abdest, ovo na propise da vidim kako se daje zeća. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور